Mm, o sea que eh, Rubalcaba, el ministro, se puso en contacto con ustedes para explicarles su, su estrategia. Rubalcaba ha tenido una reunión directa con, eh, con representantes mm, eh, de nuestro partido y hemos acabado en desacuerdo frontal. Bai, diotenez, Pere Rubalcaba ministro, ministroa udara honetan alderdi guztiekin bildu egin zela eta gobernuaren mm, eta ero ezkera hartzarea, ero aurkako estrategia esplikatu egin ziela. Zuekin ere bildu zan? E, nik eh, horren esplikazioen berririk ez dugu izan inoren aldetik. Oso, horrela, hola zezatik, usta beste zer esanik, oza, estrategia <laughs> enprat prosibo honen berri, oza, normala, emezela, ba, ez zaigu esan. Ez ez, ah, horrela da. Ez dakitzen <laughs> zerrek bai gehiago espero duzu, baina horrela da. Hori prentxan esan dira. Bueno, prentxan gauza asko agertzen dira, eh, agertu dira ere, eta den ustezko testu batzuetan zenolako harremanak zuden zenbaiten artean. Nik eh, normalean ez gustatzen gustatzen eh, poliziaren filtrazioetan oinarritzen nire astorketa politikoak nahiago dut, bueno, basuzeneko harremanetatik dakidan azitzen.